Književnost u Eteru. Pozdravljamo slušatelje Internet radija Srijem i ove srijede na početku smo još jednog emisijskog izdanja književnosti u Eteru. Naš današnji domaćin je Prkovčanin Ivan Čajkovac, alias Ivan Slavonski, s kojim razgovaramo o njegovim pjesničkim doživljajima, tjeskobi, nemiru, izvoru i uviru. Toliko o slavujima. Daruj mi jutrom svoj osmijeh sneni, a ja ću tebi slavuje raspjevane. Otvori oči, evo nam proljeće zeleni, zaboravi noći njegovima zatrpane. Ima slačak žuti, već ti jutro budi, med mirisom jorgovana pijani se snovi gube. Kaplja je rose pala na tvoje grudi, a traci sunca oči ti ljube. Ma daruj mi taj osmijeh i srce svoje, ma ne budi stidna, pa tko će znati? Pa kad nam se srca u jedno spoje, u dvije naše duše glasnije će zakucati. Dobar dan, dobrodošli u medijski prostor internet radija Srijem, gospodin Čajkovac. Hvala lijepo. Vi ste, gospodin Čajkovac, neprijeporno lirski pjesnik. Vaš stih je prepuna emocija, misli, doživljaja. Kako sami sebe doživljavate kroz poeziju? Kratko jasno. Nemam pojma. Ja bez papira i olovke na stolu ili na stolici, ja bez toga ne mogu živjeti. Kratko, jasno, da, da se to razumijemo. A, poezija dođe, e, bit će prigode pri kraju tamo u jednoj pjesmi, objasnit ću kako pjesma kod mene nastaje. To je srce duša, e, u ovoj knjizi koju sam objavio, nema pjesme koju nisam oplako dok sam je pisao. Kratko jasno i u tome. Koliko dugo pišete? U Slavonskom broda od 77. 8. Onako pjesme baš. A prije toga sam napisao, pa evo možete sami pogledati, ovo je samo trećina od tih bilježnica koje su ispisane, tamo u ostavi mi je još dvije trećine takvih bilježnica. Kad govorimo o čustima, o potrebi da se izrazi osjećaj koji vas nagriza, o želji da zapišete, o kakvim zapravo osjećajima govorimo? Što je prva misao koja vas pokriče? E, kod mene postoji samo jedna stvar. Ja ne znam mrziti. Onda znači što me pokriče to je ljubav. Isključivo ljubav. Isključivo ljubav. Prema svima i koji me mrze i koji me vole. Da budemo načisti. Ljubav prema svemu što vas okružuje. Jeste. Od puža na cesti, neki dan sam išao u trgovinu, puž na pola ceste, ja se vraćam i skinem puža sa ceste da preživi, maknem ga u travu. Eto. Ako to nije ljubav, e onda ne znaš šta je. ćemo odmah još jednu vašu pjesmu koja se zove Namiris tebe. Na samome kraju usmiraju noć prepuna cvrčaka, neka miris bagrema, miris snova, ma miris tebe neka mi donese a miris tebe u moju tamu kada svrati, tek tada ću moći spokojno sklopiti oči, jer samo ti možeš pomoći u tami od tame da se skrijem i da se smijem i da se ne bojim niti kraja, niti tame, niti sebe. Usmiraju noć prepuna cvrčaka, neka mi donese miris tebe. Smatrate li se zavičajnim pjesnikom? Da. Da. Koliko je brazdi u vašim mislima? Koliko ravnice u izričaju? Pa zašto, zašto sam, eto to sam sam stavio sebi da sam Ivan Slavonski. A inače svi, svi znaju šta sam i tko sam, ovaj, koji me poznaju već godinama i godinama. Tako da prekrasnih stihova u Slavoniji to je, to je nešto posebno. Ljubav Slavonija to je nešto što me, što me jednostavno drži na životu. Ali kod vas je i puno o, univerzalnih impresija poput ljubavi, bola, prolaznosti i vječnosti. Da, ima. Ima toga svega. Ali ovaj, <clears throat> radi se o tome da, da e, ljubav i bol su zajedno u istom klupku. I to se ne može razdvojiti. Međusobno uvjetovani. Da. Jer moja knjiga se zove Volim te, to je kada voliš. Kratko jasno, isto tako. Tako da sve to ima, sve to ima e, što, što, što, što to je mojoj knjizi i općenito u mojoj poeziji, ovaj, sve je vezano uz život, ljubav, opstanak i vjeru u život. Općenito vas pitam, e, gdje je regionalno pjesništvo danas? Koliko je poetsko stvarateljstvo i čitateljstvo vitalno kod nas u Srijemu i Slavoniji? Čujte, da vam kažem iskreno, ja sam obišao za ovih godina puno toga. Tako da ne mogu odrediti, e sad, u tom mjestu, tu je to. Gdje god dođeš, bude ono, stvarno kako si, kako si sebi zamislio da, da ideš na tako mjesto. Tako da ne mogu reći sad, Bjelovar, mm, mm, mm, ovaj, na tamo kod, kod Valpova, Lovas, Osijek, Gunje, Drenovci, svud gdje god je dešavanje, svud je to to. I reći ću vam sad zašto e, e, svačam da je to tako. Ne može se nikoga izdvojiti. Ja sam tu organizirao e, za malu gospu druženje pjesnika, mislim ne druženje pjesnika, nego da pjesnici govore o, o, o tom svom, o našoj maloj gospi Prekovačkoj iz Valpova, iz svih tih koje sam sad napravio čak i više, ovaj, su dolazili tu i pisali o našoj Prkovačkoj maloj gosti Tako da onda e, ne možeš to odrediti, e sad tamo je to, a ovamo je to. Ti si svi, svi ljudi došli, čak jedna žena iz Rijeke je došla, tamo od, Rijeke u stvari, došla pročitati jednu pjesmu za našu Prkovačku malu gospu, jedna prijateljica. Tako da ne, ne možeš sad odrediti to je tu, u tom mjestu ili u tom dijelu. Kad svi, svi smo na svom mjestu ono što je. A kad se nađemo zajedno, onda je to opet druga priča. Dobro, ali budući da ste vi vinovnik tih pjesničkih susreta, e, nalazite se u tom miljeu, krećete se, aktivni ste u, u, u tom društvu, ja vas pitam, dakle, načelno, možete li usporediti e, zavičajno pjesništvo danas i recimo 70-ih i 80 godina prošloga stoljeća. A čujte, da vam kažem iskreno, e, tih godina ja sam pisao, ali nisam, nisam ovaj bio ono, nigdje. Akt, aktivni kao danas? Nigdje, nigdje, kao, kao što sam eto. A sad to isto, kad spominjemo to, moram spomenuti pokojnog Ivana Bušića u Đeletovcima. On me jednostavno natjerao da napravim ovu knjigu. Doslovno me natjerao da napravim ovu knjigu. Ivane kaže ti ne smiješ odustati od te knjige, to, to ljudima je to potrebno. I kad smo pravili knjigu, knjiga je 300 i, i, 30 strana, kaže, al da malo stanimo i onda čitamo jedan i drugi, kaže, ali koju sad da izbacimo, nećemo ni jednu, kaže. E, toliko o tome, isto. Evo, možete nam usputi i predstaviti taj vaš poetski rukovet. Pa evo, ovaj, kada ste ga izdali? Evo, kratko i jasno možemo i o tome. E, izdana je knjiga 2008. E, e, ali moram reći, prvo i osnovno, taj pokojni Ivan Bušić, on je bio osoba koja me doslovno natjerala, jer tamo imam 30 knjiga, od toga dosta dželetovačkih, ja pošaljem 20 pjesama, on sve objavi kratko jasno kaže ne znam koji bi izbacio. Eto, tako, ali mislim to nije usta moja, hvalite se. To je njegovo, to nije moje. To su činjenice, da. Da, to su činjenice. I onda moram napomenuti, kad sam knjigu trebao objaviti, e, bivši načelnik općine Ivanko, Branko Galić, mi je apsolutno puno pomogao. E, sadašnji načelnik Marko Miličević je apsolutno dovršio objavu knjige i moram spomenuti svećenika Marinka Markića koji, eto, koji mi je dopustio da dovodim pjesnike tu za malu gospu. I onda slikarsku koloniju pitao da osnovne, pa smo osnovali slikarsku koloniju. Ne znam, ja sam dvije godine, tri možda držao. To je on dalje nastavio. Ne znam da li još rade, ali znam da smo trajali. I ovaj, e, posebno moram naglasiti jednog prijatelja, starijeg čovjeka, Đuru Šovovića iz Osijeka, koji je, evo sami možete vidjeti ovdje hrpu, hrpu ovaj, novina, Osječki, glas Slavonije. Hrpu članaka je napisao. Članaka, da. Novinski članaka je napisao. ali, to je, to je, vidite sami koji, koji je to, mislim, za jednog čovjeka, za jednog pjesnika, upusti se u toliko pisanja članaka. E, to je već nešto drugo. A ovo je nešto posebno, Žakovački vezovi, tu je na svakom mjestu po dvije stranice odvojio za mene. Evo, kao što ste ispomenuli, gost i čest sudionik brojnih pjesničkih susreta. E, koji su vam najdraži i zašto? to je sad teško reći. Jer gdje god sam bio, e, e, svi su... rado ste primljeni. Da. Iskreno tako je gdje god sam bio, stvarno, stvarno je istina, neću zaboraviti nikad kad sam bio u nadzor tamo kod Valpova, mm, opet sad da mi neko od mojih prijatelja ne zamjeri, ali ovaj Šmit Stjepan što je vodio to, e sad kaže slušajte šta je pjesnik. E to je on rekao, nisam ja. Isto taj pokojni Ivan Bušić u Đeletovcima, svi, svi čitaju, svi čitaju, svi čitaju, mene nikako da prozove kad je bilo, ja ostao zadnji, e kaže šećer dolazi na kraju. E to nije sad da se ja hvalim tome. To je istina, to svi koji su bili tamo, to svi znaju. To su drugi rekli, ja? Da. Vi samo citirate. Da. S kim ste u tom pjesničkom miljeu drugovali? Koga ste s druge strane najčešće citirali? Koga ste osobito poštivali? Koga najviše čitali? Pa evo, prijatelja Đuru Smolčića. Ma mislim, svi su... Iz da. da. Svi su nekako mi on e, e, prirasto srcu zato što, što piše jednostavne stihove onako ne, ne, ne rimovane. Ne, ne siljene, kako bi rekao, da, da sad to moraš to napraviti tako. Ili moraš napisati tako i tako. Zato, a osim toga, tu smo ovaj, bili zajedno u udruzi Slavonske riječi iz Cerne, Ovaj, na kraju sam ja ostao predsjednik, ali više ne radimo, ali mislim stavili smo se u stanje mirovanja, kako bi rekao, jel? Ali smo dosta toga napravili za žetvene svečanosti, isto dovodili puno, puno ovaj, pjesnika i iz čitave naše Slavonije, tako da, eto mi nekako, onako, kako bi rekao, ne, ne, ne, ne mogu reći sad, e, on je najbolji. Ali vama je najbliži. Da. E, meni najbliži, baš zbog toga što piše drugačije od mene, a, a kad ja stavim to sebi uho, to meni djeluje isto kao da sam ja napisao. E, o tome se radi. Čiju još pisanu riječ, recimo, cijenite? Od ljudi i od pjesnika koje ne poznate, možda? Koga biste izdvojili? A koga bi izdvojio? Mislite, pjesnika? Ja, općenito, da. Pa na kraju krajeva nemamo šta reći. I književnika. Nemamo šta reći. Ovaj. Ova moja knjiga je, piše ovako lijepo unutra. E, posvećena je Dragodinu Tadijanoviću. Evo tu je i Sigizmu Čajkovac koji je bio zemaljski školski nadzornik u ono doba nekadašnje. Ali na, ovdje sam dodao posvećeno Dragutinu Tadijanoviću koji me i ne znajući naučio pisati. A njegova u, dugu zimsku noć to je nešto što me natjeralo da pišem. Eto, to je živa istina. Dakle, možemo reći da je pokojni Dragunic Terjanović vama na neki način bio uzorom. Je. Anton Brako Šimić, a pa mislim ima njih dosta, sad, da ne nabrajam sve, ali kažem, od njega, je počelo sve. Da. Jer ja sam bio tamo u Slavonskom brodu radio, kad sam počeo pisati, a eto zbog njega, što, što je on tamo u Rastušju i onda sam u, tamo našao njegove knjige i tako je krenulo. A od stranih ima ih o masa. Kako čitatelji reagiraju na vaše stihove? Kako reagira obitelj recimo? Ah, obitelj, obitelj njih baš posebno ne zanima, da budem iskren. Prijatelji, znanci? Oni... Prijatelji, znanci, da poštivaju oni koji, oni koji to hoće ovaj, poslušati i razumjeti. Evo. Ima li iznenađenih? Mislim, jasno, jasno, da danas ljudi znaju da vi dugo pišete, ali ima li, iznenađenja? Ima, recimo. Ima iznenađenja e, kad sam ja ovaj, tu u Prkovcima osnovo, ne osnovao, nego napravio nedjeljom pjesnički grah. U Kotluši se kuho pjesnički grah. Isto tako, svi ti ljudi iz Valpova, Osijeka, tako iz tih svih koji, su, koji se družimo, ali to je bilo napravljeno na drugi način, bez publike. Samo za, za nas da, da se napokon upoznamo. Da na svim tim druženjima to bude 10-15 eh, minuta imaš vremena za sebe, onda ideš kod onoga drugoga da se malo popričate, svi se znamo, jel? Ali ništa ne znamo nikome. Samo izviđenja se poznate. Da. E onda sam ja to napravio tu u Prkovcima, pjesnički grak na onda se lijepo ujutro oko pola devet, devet nađemo, oko pola devet, deset se raziđemo na večer. Uz pjesnički grad, jer to je taj isto Đuro Šovoglić napisao, kaže nemojte prigovarati, kaže nikad takav grah u životu niste vidjeli. Nemojte reći što je to nedjeljom, ne, ne, Bože sačuvaj, kaže. Nešto tako, to je posebno. I to kažem, posebno druženje bilo ovaj, baš za nas da se, da se upoznamo malo. Pa smo se i zapjevali, malo kartali, malo se pričali, mislim svega i svačega. Ali čisto već, dan u stvari, ne večer, nego dan za nas. Da, da, cijelo, cijelodnevni, pjesnički grah. Je. Jel se nastavlja ta tradicija? Nije sad, malo su financije u krizi, ne općenito su financije u krizi, tako da od toga sad ostavi samo uspomene. Kada bi morali zabrati vlastiti poetski uradak koji najvjerodostojnije ocrtava vaš karakter i izričajni nerv, koja bi to bila pjesma? Pa, moj gospodine. E, samo moram napomenuti kako je ta pjesma nastala. E, kamioni voze repu, je, ono, blato je i tako dalje. Ja gledam kroz ovaj prozor ovdje i komad blata se zalijepi kod mene na ogradu. Ja sam sjeo, dohvatio olovku i papir i napisao ovako. Ma nek je bilo blato, ma ništa to. Sve duša oprosti, sve zaboravi, kad svatovske zaprege povuku konjeg izdavi, a pijani kočija šopsuje masno i kanžija fijukne i prasne glasno, pa poteče vino, pa rakija pjesmu krene. Na umorna lica osmjesi se vrate, a stare noge postanu čile. E, kakve su to jeseni bile. Pa obrazi za rumene, pa bujna prsa okiti zlato, Ma kakvo blato, ma ništa zato. Nek se prljaju štingeraji, marame od svile. E, kakve su to jeseni bile. Pa ravnica širinom pukne, pa vedrina čela ozari, pa zapivaju dok grlo ne promukne i gazde i svinjari. U istoj postelji tuga i radost zajedno su snile. E, kakve su to jeseni bile. A bilo je. Bilo je psovki i kletvi, znoja i suza, bilo je i gorčine, moj gospodine, ali od neba je duša slavonska bila šira, a od srca slavonskog ništa veće nije bilo. Pa kad tako svjesni tambura zasvira, mu to se životu prkosilo i nije se dalo, i ljubilo se i rađalo, i kad je sunce sjalo, i kad su kiše lile, moj gospodine, pa vi pojma nemate kakve su to jeseni bile. Evo nam jeseni, Vinkovačkih jeseni i kalendarske jeseni. Čini se da pripadate u poetske, kako bi rekao, meteoropate. Što vam znači jesen u, u pjesničkom nadahnuću? Nešto posebno. Nešto posebno. Jer ovaj, jesen nekako e, e, ti daje bujanje. Ljeto te onako održava i ubija, ali jesen te pred onu zimu koju ćeš dočekat u, svom miru, jesen te polako, blago, onako smiruje, sa svim mirisima, sa svim vočkama. Sa svim bojama. Sa svim bojama, sa, sa, ma mislim, to je, to je nešto neopisivo, to se jednostavno ne može reći tako na pamet, nego kad napišeš nešto, onda, onda, onda to dođe na svoje. Ali kažem, jesen je nekako naj, naj, naj. Ali svako doba ima svoje. Ne mogu ja tu ni zimu izdvojiti, zima isto ima svoje radosti, ono, kako Bog zapovjeda, jel? I proljeće, proljeće oni mirisi i, i kad, kad slavuji zapjevaju na biđu kod mene, cvrči za, za cvrče, pa to ljudi moji, to je, ali život, život na selu ovdje gdje sam ja, pored biđa, gdje sve to postoji, e to je nešto posebno. Kakvi su prkoci u pa onako... E, sjetni. Sjetni, ali ima tu radova po poljima i, sve to je malo. E onda, to je taman to što jesen radi od naroda da, da, dođeš malo na svoje, da, završiš svoje, da možeš zimu dočekat smireno. E to je ta jesen. Koja ti daje e, snagu i moć da, da budeš, kako bi rekao, do kraja smiren pred zimu. A onda lijepo drvavu peć i ajmo malo čisti snijeg, ajmo se malo grudat, ajmo čekat opet proljeće, pa kad proljeće dođe idemo... Sve iznova, sve iznova. iznova, ali kažem jesen je ta biljka koja, koja traje. Kome pišete, kome, se, kome su namijenjeni vaše stihovi zapravo, kome se obraćate? Pa svima, svima. Ja ne znam, ovaj, e, e, ali najviše, kako bi vam rekao, E, najviše to je prošlosti, kao sad u ovoj pjesmi što sam pročitao, najviše to je prošlosti koja nestaje, koja, koja odumire. A ta prošlost je bila prekrasna, prejaka, prevelika. Jer ta, te njive naše, slavonske ovdje, to su konjima obrađivali. Išli na čijala, na prela, na kartanje, pa ujutro sjednu na kola, pa idu u šumu, po onoj snježuri, idu donet malo drva, i sve se stiglo. Kad dođe proljeće ide se orat, ide se sijat, ide se požet i sve se stiglo. A danas tolike traktorčine, ne mogu reći drugačije nego traktorčine i toliki strojevi koji nas ubijaju svojim zvukovima i svim što, što postoji. To danas ne može stići obraditi to da bi moglo sjest navečer sa svojim prijateljima zajedno. E to me smeta. To me smeta. Danas više nema tog života da se skupi 5, 6, 10 ona čijava prelepa nikad ne zaboravi kao dijete. Kad se to skupi, pa tu bude puna soba. To ne možeš doći do riječi od, od onoga, onoga koji priča. Kratko i jasno. Na koji način možemo pridonijeti afirmaciji svakog oblika pisane riječi u Slavoniji? Evo, kad, kad govorimo o Slavoniji, a, a stalno govorimo o Slavoniji, kako bi po vama trebala izgledati budućnost Hrvatske, a onda i regionalne književnosti, pa i pučke, pa i amaterske? Mogu li mediji možda i ozbiljnije pomoći? E, to sam, to sam htio reći. E, to puno znači. Jako puno znači. Nema veze da li je to poezija ili, ili književnost ovako. Ili proza, da. Da, proza. Ovaj, ali mediji, mediji da se malo više uključe u to, kao recimo što se, što se Dalje, druže, takvi, takvi e, događaji na veliko, po, pa mislim od mora pa nadalje imaju, imaju toga. Mi ovdje, ja koliko znam, nemamo, imamo ta naša druženja pjesnička, nas tridesetak se skupi i to je to. E to nije to. A mediji to slabo poprate. Ja se opet vraćam na tog, evo, tog prijatelja Đuru šovagovića iz Osijeka, on je toliko do, do, doprinio tome što sam ja radio, da se to čulo i pročitalo, ko je htio pročitati, jel? Da budemo kratki jasni. E, to je bit. Kad je on mogao iz Osijeka, svaki put doći kad sam ja nešto napravio, prkočki da pa čak i, i za djecu ovdje naše osnovne škole do četvrtog razreda, on je došao i napisao tekst i slike poslao kako je to bilo napravljeno u Prkovcima. I čovjek iz Osijeka došao sa gitarom, ovi iz su e, došli, bio je to i taj moj prijatelj Smolčić i malo smo djecu zabavili i dobro, to je njima bilo eto za pamćenje. Kratko jasno, jel? Opet. Kad možemo očekivati vašu iduću zbirku? Kad prekopam sve ove knjižurine i sve ove papire i ako nađem sponzora za knjigu, onda će to biti to. Će to biti u skorije vrijeme? Pa ne znam. Zima, zima kad dođe, onda ja to polako uzmem pa, pa ovoga svrstavam na, na papire. Malo ima, ima stvari koje se treba doraditi. jel ja kad pišem, ja to pišem onako. Kao što sam, kažem sad malo prije što sam pročitao. Ona je, ja ne znam da sam imao dvije, dvije tri riječi da sam morao prepraviti u čitavoj toj pjesmi, moj gospodine. I ona je išla iz, iz, iz ruke, iz glave, iz, iz srca automatski. Napisali ste u trenutku? U trenutku, da. Imate li možda, evo, naslov iduće zbirke? Da nam ga otkrijete ekskluzivno. Ah, naslov iduće zbirke. Ste razmišljali o tome? Pa nisam, nisam ovaj, dok... dok sam... još je prerano, jel? Još je prerano dok ne nađem e, sve tekstove što imam, onda, a isto tako sad kad to pričate, e, činjenica, opet spominjem tog pokojnog Bušića, e, kad je bilo kako ćemo nazvati zbirku. A on je ovako sam pokazao tu pjesmu koju sam napisao, Ponimte to kada voliš. I kad je bilo ovaj, za naslovnicu, šta ćemo, vamo ćemo, onako ćemo, on pokaže na ovu sliku moje supruge i evo to je to. Riješen problem. U, u dvije riječi, kratko jasno. E tako i to kad bude došlo, kad budem radio, kad budem imao šta i kako, ovaj, Mislim, materijala imam, samo treba sjesti, pripremiti, urediti i to je to. Čut ćemo još jednu vašu pjesmu, predposljednju, da. predposljednju danas. Da. Opet Slavonska, opet o toj staroj Slavoniji, Bečarska sjetna. uve kasne, mamurne sate, dok, dok zvijezde pjevaju ponad mene, rzanje konja čujem i snove snivam, snove daleke, već zaboravljene. Ma nema više sokaka, ni snaša nema, čijala, prela, ni starog ruha. Iz krušne peći što ruševno drijema ne, ne širi se više miris svježeg kruha. Sve je stalo, utihnulo ono vrijeme, tek bakina škrinja prošlost skriva i brazde teške postale su nijeme, na ornicama pjeta sjetne snove sniva. O, kad bih mogao vratit mlade dane. Krv davnina u venama neka vrije, vratit običaje, tamburice i divane, kako nekad davno bilo je i prije. Pod kapcima snenim djevojačkim, bečarska pjesma nek se čuje, uzdasima i poljupcima mladalačkim, da noć slavonska opet odjekuje. Al nešto teško na dušu liježe, dok Slavonja stara šuteći mrije, i ne znam kome bit će teže njoj bez mene ili meni bez Slavonije. Gospodin Čajkovic, ima li sretnih pjesnika? To je teško, za odgovoriti sretnih pjesnika. Ja sam sretan što sam napisao sve ovo. Spadate li vi u sretne pjesnike? Pa, mogao bih reći zato što, što sam napravio to što sam napravio i što je masa tih ljudi dobila to moje srce na dlanu kratko jasno. Jer to, to je nešto što, što ovaj, ali mislim, kako bih rekao, ko bi pisao ako ne smatra da, da, bi to trebalo biti njegova sreća, njegovo nešto. Zadovoljstvo, i ispunjenje. Da. Što biste savjetovali svim svojim istomišljenicima, mladim i manje mladim poetama u, u zakucima svojih soba koji pišu skrivečki? Isplatili se nastupiti javno? Predstavlja li taj čin svojevrsno, kako smo rekli, ispunjenje, zadovoljštinu, svrhu, olakšanje? Pa to je, to je, vidite, sad, kad to pitate, sad ću vam otkriti jednu istinu. Mene je bilo sramota tih pjesama koje sam pisao. Ma ko će to slušat, gluposti, jel? Onda je pokojni Mika Živiković, učitelj iz Vetkovaca, me preporučio Vinkovce, tamo to je bilo isto tih godina, ne znam više kojih, ali ravnih, davnih godina. E onda sam ja to, kad sam ja pročito, vidim da publika reagira, reagira da, pozitivno. Pa onda mislim, ajde, pa onda smo krenuli, isto taj pokojni Mika Živković me preporučio za Đeletovce, i e onda sam krenuo u Đeletovce, kad sam ja vidio da ta publika mene cijeni, da to nečem vrijedi što sam napisao, onda gdje sam bio pozvan, išao sam, i kažem, opet sam se na svoj način odužio svima tim pjesnicima, prijateljima, što sam u prkocima napravio to i što je meni drago. Njima nije, nije uopće bilo teško doći iz, Valpova u Prkovce, iz Osijeka, iz Lovasa. Pročitati jednu pjesmu za malu gospu. E, zato im svaka čast i hvala im za sve što sam napravio za njih i što sam napravio za mene. Jer jedni s drugima moramo biti to. A opet kažem ono što se pomeni medije, Malo bi mediji to trebali malo bolje popratiti. Na samom kraju pjesma ima život. Jeste. Postoji svijet, postoji cvijet, i leptirima i zima, i ljeto se nađe na Dunavu lađe, na grani list, i srce ima, i zavist, i jesen rodna i polja plodna, i dobar ima i zao, teška vremena, za plakanje ramena, i pjesme pjevajuće i proljeće rađajuće i san ima i java med snima i ima život i samo jedan, jedan samo život ima. Gospodin Čajkovac, najljepša vam hvala na sudjelovanju u emisiji Književnost u Eteru Internet Radio Srijem. Hvala i vama što ste došli i što ste me ugostili u svom... Eteru. Da. Baš mi je drago i pozdravljam sve prijatelje, sve ove koje sam pomenuo, koje nisam pomenuo, i publiku koja će to možda čuti i koja će biti zadovoljna s tim, ali evo, kako sam rekao na kraju, samo jedan život ima. Do idućeg susreta svako dobro vam želim. Hvala, također, ja vama i svima. Eto, poštovanje. Hvala i vama, vam slušateljstvo. Emisiju uredio je vodio Juraj Hrvoj Bičanić, tehnička obrada Robert Pavelić. Do slušanja.